Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 29, 1860 Pinasinayahan ni Pope Pius IX ang itinaguyod na American College sa Roma. Kasabay na rin ng pagunita ng kapistahan ni Saint Francis de Sales. Layunin ang pagpapatayo ng koleyo ang pagpapalawig at pagpapanatili ng tradisyon ng Roma maging ang mabuting relasyon ng Holy See at ng simbahan sa Estados Unidos. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.